Chunka isqunniyoq KAH capítulo. Pablo Efeso llaqtapi MANTA Corinto yachtapi Apolos me orjunta TARISPAN Pablo charurja Efeso llaqtaman. Chaypi muwakin iniqkunawan tuparuspan INIKUS tapurja. hachaskergan KICHIK chuchuya espirituta, nispa. Paykuna erjako manam uyarillapas uyarijanikuchu chuya mantaja, nispa Pablo ñatagme huktawan tapurqa Inaptinga ima bautismutamaches nispa Paikuna nerjaco, Juan Juanpa bautismuntam nispa Chaimi Pablo ñataq jarona kunataja bautizarja bautisarqa huchankumanta wanakuptinkum willakorja, Jepan qipan juan kunapagmi. Juanpa qipan karga Jesús Jesusmi Iñihkuna con uyariruspamkum jaco Señor Jesús pasutimpi. man Pablo makinta churaykuptinñataqmi, paykunaman juntaykurqa chuya espíritu. mimana mana idiomakuna idiomakunapi Dios Diosmanta y Chay bautizakuqkunaqa karqaku, yaqachunka o runakunam. Kimsa ponim Pablo rej kunapa en asiman, inaspam Diospa manta willakuq, mana manchakuspa hinaspa chispa. Wakin runakuna michaqa sunqunkuta rumiaykachispa, mana ñiyta munarqakuchu. Aswanraqmi paykunaqa Cristomanta allin noticiapa kontrampi, tukuy imaymanata nirqaku llapa runakunaman. Chaymi Pablo, paykunamanta sapaqchakuruspan llapay ñiqkunata rakirurqa, tirano sutiyuq runapa escuelanman. Chaypiñam sapapunchaw paykunata yachachirqa. Iskay watapuni, Chaypi mi Asia laupi llapayan kunapas judiokunapas chaynataq mana kunapas señor manta uyarirqaku. Dios mi Pablo rorach, runapa mana rikusqan milagrukunata. Pablo pañuelompas, otaq pachantapas demonio apaptinkum allin yaqku, lluqsiqtaqmi demoniokunapas. Chaypitaqmi por porispa demonio purispa, demoniokunata judío kunapas Paikunam Señor Jesús pasutin tarimarispa Pablo monarjaco. Pablo willakosqan Jesús pim kamachiki, kairuna manta, nispa. Judío sacerdotikunapa jefen, isibapa hanchis yurinkunam chaynataqa CHAIMIT Chaymi demonioñataq paykunata nerja. Taja, y Pablo Pablo pim kasqantapas. Qankunaqa Pimakan kichik, nispa. En Inaptingmi demonioyuq paikunata, pawaykuspan paykunata y maqaparurqa. Chaymi paykunaqa yawarnim suturishqa halallaña ayqikurqaku chay wasimanta. liu liu lliw yachaqkunañataqmi judiopas inaspam mana judiopas chaykunata yacharuspa mancharikururqaku inaspam Señor manta sutinmanta allintarimaqku. Chaymi achka iñiqkunapas unyunakuspanku llanakuqku ñaupah mana allin Brujukunapas libronkuta apamuspankum llapallanpa ñawpaqninpi kañarqaku. Chay kañasqanku llapa librukunapa presionmi ayparqa, pichqachunka waranja jornalpa chaninman. Chaymi aswan atiwanraq Diospa palabranta tukuy nastinpi willakurqaku. Chaymantan Pablo, Jerusalenman reyta munarqa Macedonia laupi, inaspa Grecia laupi kajkunata watukustin. Paymi Jerusalén Jerusalenman chayaruspayqa, resakponim romallak tariksek, nispa. Yanapagnin Timoteotawang irastuta, iskaininta Macedonia lauman kachaspangmi, painyatak Asia laupi unarirja. Efeso llaktapi chahuamanta. Chay punchawkunapim llumpay chahwakarja Cristomanta allin noticiaraiko. Chaytaja jallaykachirja Demetrio sutio runam. Paime juljimanta ruraj mamachanku dianapa kapillachankunata. chaymipawan kuna achkata ganakuqku. Demetriom llamkaq masinkunata hinaspa chayna oficiyoyuq runakunata huñuruspan Taitakuna. Taytakuna, yachasqaykichikpi hinam, kay oficionchikwanqa alinta ganakunchik. Ichaqa rikuchkankichik, hinaspa uyarichkankichik chay Pablo runapari mashanta. paymi minichkan. Runapa manam Dioscho, nispa. nataja pantachichkan, manam kay Efeso llaqtallanchikpichu, payqa pantachichkanmi lliw Asialawpi yachaq achka runakunatapas. Kaywanja negocionchikmi pierderunman, hinaptinmi ancha riqsisqa mamacha dianapas despreciasqa kanman. Chaynatakmi templonpas ancha yanjachasqa kanman. Asialawpi llapallan yachaqkunapiwan, munduntin runakunam dianataqa yupaychanko. Chayta runakuna uyariruspankum llumpayta piñakururjako, Inaspam hayay kachakurjako. Efeso llaqtapi kaq mamachanchik tianaqa hatunmi, nispanko. Efeso llaqtapi runakuna hatun chaqwapi rikuriruspankum, aperurjako Pablopa porejmasin gayutawan aristarkota. Paikunaqa karjako, Macedonia laumanta kaqkunam. Paikunatama aysarjako llaqtapa uñunakunan sitioman. Inaptinmi Pablo, chayman yaykuycuyta monarja llapa runakunata rimapayananpaq kunam ichaqa autoridad kunapas, Pablo pa amistad nin kaspan amistadnin kaspankun kunata kachar kacharqaku. Ama kunaman chapukuychu, nispa. Chayllapa runakunapa huñunakusqankupim, hatun chaqwata ruraspanku, hayaykachakurqaku wakin hukta, wakin ñataq hukta. Yaqa llapallankum, mana yacharqakuchu imapaqmi huñunakusqankutapas. Judio runakunallataqmi, llaparunapach chawpinmanta Alejandrota tanqarqakuña upaqman. Alejandroñataqmi, paykunata defendinanpaq makinwan siñascharqa upallanankupaq. Ichaqa Judio kasqanta Alejandrota riqsiruspankum, lliwchanku yaqa iskay hora qaparkacharqaku. Efeso llaqtapi kaq mamachanchik dianaqa hatunmi, nispa. Hinaptinmi chay llaqtapa secretarion, chayllapa runakunata upallachispan nirqa llaqtamasiykuna lliwrunakunam yachan kay Efeso llaqtapi hatun mamacha dianapa templon nanachikusqanchiktaqa yachankutaqmi cielomanta uraykamuq imaginnin nanachikusqanchiktapas manan pipas kaykunataqa niganchu chaynaqa hawkallaychik ama imatapas ruraychikchu mana sumaqta tantiarispaqa kay pusamusqaykichik runakunaqa Mamachanchik dianapa wasinmantaqa manam imatapas Nitajmi paitaja insultar jacucho. Sichum Demetrio, llamkaq kunapiwan pitapas qijakuyta munaptinqa, kachkanmi juzgadowan prefecto. Chaypi pakama qijankuta allichakuchunku. Imamantapas rimayta munaptikichikqa, leyman hinaya hatun uñunakuypi sumaqta allichasun. Manachayqa, Kay huñunakusqanchikmanta mana imatapas niyta atiptinchikmi, llapa autoridadkuna akusawachuanchik, Kay kunata ni niruspanmi, liapa runakunata kamachirqa wasinkuman kutinankupa.